hvor jeg mødte en ung mand, en ung mand på kun 25 år, que frequentava a minha casa diariamente em Fortaleza. som var hjemme hos mig hver dag i Fortaleza, der hvor jeg boede. Casou-se com apenas três meses de casamento. Han blev gift, og, kun, og efter kun tre måneders ægteskab, Após uma discussão com sua mãe, efter at være blevet uvenner med sin mor, pegou um revólver e tirou sua própria vida. begik han selvmord med en pistol e nós jamais imaginávamos que ele fosse capaz de fazer isso. Øh, nós temos muitas crianças sofrendo de depressão. Vi har mange børn, der lider af depression. Eu mesmo pensava muito em suicidar-me desde os 8 anos de idade. Jeg, øh, siden jeg var 8 år gammel, har selv tænkt meget, haft mange selvmordstanker. Aos 11 anos de idade fui salvo por um primo que morava em nossa casa Ah, de favor. Uh, da jeg var 11 år gammel, blev jeg reddet af min fætter, som boede hjemme hos os. No dia que eu estava realmente determinado a atirar-me de um muro de cabeça, ele chegou mais cedo do colégio. Uh, en dag, hvor jeg havde truffet beslutningen om at kaste mig fra muren med hovedet først, kom han tidligere hjem fra skolen. Me chamou, mig. Me, me libertando de um suicídio aos 11 anos de idade. Og han reddede mig fra det selvmord, da jeg var 11 år gammel. A depressão até no mundo espiritual. Uh, der, er, der findes depression også i den åndelige verden. Então a depressão é muito grave. Alguns psiquiatras espíritas defendem. Uh, øh, depressão é er meget alvorlig. Nogle spiritistisk psykiater uh, forsvarer que muitas doenças, na verdade, são consequências da depressão. A, doença, a depressão seria um tipo de doença mãe. Forsvar at mange sygdom i virkeligheden skyldes depression. Depression ville her være en slags modersygdom. E muitas doenças seriam suas doenças filhas, por exemplo, enxaquecas. Ou andre sygdomme ville være så døtre sygdomme, for eksempel migræne pode ser uma consequência da depressão. Kan være en konsekvens af depression. Pessoas que têm alergias sem explicação alguma. Uh, folk med allergiske anfald uden en, en, en klar uh, sammenhæng. Dores no corpo sem nenhuma causa aparente. Eller uh, smerter i kroppen uden en årsag. Podem estar sofrendo de depressão. De, de kan lide af depression. Crianças costumeiramente irritadas. Øh, børn, som ofte er meget irritable. Podem estar sofrendo de depressão e os pais, em vez de ajudar, as repreendem. Øh, de kan faktisk lide af depression, og forældrene, ofte uden at vide det, øh, i stedet for at hjælpe, øh, skælder dem ud. o que agrava o caso, o caso delas. Hvilke forværrer deres tilstand. A depressão já está comprovado cientificamente que abala o nosso sistema imunológico. Depressionen, det er bevist videnskabeligt, at øh, det svækker immunsystem. E por isso permite muitas doenças oportunistas. Og, på, og derfor øh, tillader det mange opportunistiske sygdomme. Na antiguidade, quando os, havia os poetas românticos, e de antique ela uh, me di uh, eh, oh, aquela manin poeta <laughs> Podensk. No Brasil, por dicta, exemplo, estou a dicta. Os poetas românticos como Castro Alves e muitos outros. Uh, e Brasília, por exemplo, de romances que dicta são Castro Alves ou Andra. Por serem além de românticos depressivos. Uh, fordi de uh, udover romantikere eles, quando foram acometidos pela tuberculose, é, eh, tuberculose. Como naquela época não havia se descoberto ainda o antibiótico, a penicilina. tuberculose. Como a depressão abalava o seu sistema imunológico, permitiu que a tuberculose fosse fatal. Fordi depression eh, svækkede deres immunologiske system, øh, tillod øh, tuberkulosen, at den blev øh, øh, hvad hedder, død, døds, en dødssygdom. E nós perdemos Castro Alves extremamente jovem. Så vi mistede Castro Alves, øh, mens han stadigvæk var meget ung. A depressão também está por trás de dois grandes problemas da humanidade. Depressionen øh,